بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد wapenzi wasikilizaji karibuni تينا tukumbushane jambo موجه katika yale ambayo yanajiri katika ulimwengu wetu leo mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameshusha katika mazungumzo yaliyotangulia tulimalizia tulipoulizana swali ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala alete mitihani kama vile mitihani hii ya sasa ya corona Allah subhanahu wa ta'ala yeye siku zote ni alimun hakim Allah ni mwingi wa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala ni mwingi wa hikma yale yote anayoyafanya Allah subhanahu wa ta'ala anayafanya kupitia hikma ya hali ya juu na ni kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala aleta mitihani Allah subhanahu wa ta'ala analeta mitihani kwa sababu mbalimbali mbali. lakini sababu zote hizi ni kumtanabahisha kumzindua mwanadamu na kumfanya yeye aweze kuipatia umuhimu akhira yake na maisha yake ya baadaye na mwanadamu aweze kuzitambua na kuziona neema alizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala tulikuwa na neema ya kuweza kujumuika neema ya kuweza kuswali pamoja bali hata mara nyingine wazungumzaji msikitini wakisema ya kuwa Tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyetujalia kukutana sehemu hii wakati huu. Ilikuwa wakati huo tukisikia hayo tuona ah, ni jambo la kawaida kwani ni lipi ambalo litatuzuia sisi kukutana lakini leo tuwaona kumbe hata kule kukutana kwetu ilikuwa ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na neema hii leo Allah subhanahu wa ta'ala ameliondoa ni kwa sababu moja au nyingine ambayo imesababishwa na nafsi zetu wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala asema katika sura ya 16 suratu an nahl aya ya 112 wadarab Allah mathalan qaryatan كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله Allah subhanahu wa ta'ala anatupigia mfano wa mji ambao ulikuwa na amani ilikuwa na vyakula vya, kutosha fakafarat bi an'amillah lakini haikutambua mji huo haukutambua neema za Allah subhanahu wa ta'ala hauku haukumtambua aliyewaneemesha neema hizo ambayo walikuwa wanaenjoy امباي walikuwa wanaburudika nayo Allah subhanahu wa فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون الله سبحانه وتعالى اكوفشا فازلا جان خوف والعياذ بالله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف الله سبحانه وتعالى اكوفشا فازلا ووغا نفازلا جان kwa nini bima kanu yasnaun kama malipo kwa yale ambayo walikuwa walikuwa wanayafanya kwa hivyo neema hii ambayo tumekoseshwa leo janga hili ambalo limetukumba leo kwa sababu kupitia njia moja au nyingine sisi tumelichangia liweze kufanyika na Allah subhanahu wa ta'ala vile vile anasema katika Qur'an ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اما ظهير افسادي وما ظهير وربف كتك ارضي كتك انشكاف نبهريني بما كسبت ايدي الناس حاو يمذهرك وربف مراضي نجانغ مبالي yanadhihirika kwenye ardhi kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na mikono ya wanadamu na Allah subhanahu wa ta'ala asema liyudhiqahum ba'd alladhi amilu ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuonjesha aweze kuwalipa baadhi tu sehemu tu ya yale ambayo wao wameweza kuyafanya Allah subhanahu wa ta'ala law angetaka kutuadhibu mithili ya makosa yetu na madhambi yetu basi adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ingelikuwa ni zaidi ya yale ambayo tunapitia leo lakini falillahi alhamdu wal minna Allah subhanahu wa ta'ala siku zote ni mwenye huruma siku zote Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumhurumia mja wake Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an wa ya'fu an kathir Allah subhanahu wa ta'ala kuna mambo mengi ambayo anayasamehea kwa hivyo hata mitihani ambayo tumeletewa ni chini iko chini kabisa kulinganisha na yale maovu na ile taksir ile yale upungufu ambayo tumekuwa nayo maishani Allah subhanahu wa ta'ala anawatia watu kwenye majaribio anawaletea watu mitihani la'allahum yarji'un ili waweze kuz, kuzinduka na kugutuka na kujua ya kuwa wao katika huu ulimwengu kwa sababu mahsus kwa muda mahsus na waweze kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yarji'un kwa hivyo sababu kuu ya mitihani ni kutuzindua sisi na sisi kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya tauba kwa wingi la'allahum yarji'un ili wao waweze kumrudia Allah subhanahu wa ta'ala na kufanya na kufanya tauba. Kwa hivyo mitihani ni kumtanabahisha mwanadamu. Ndio maana wakati huu ambao tunapitia haya ndugu zangu yafaa sisi uhusiano wetu na Qur'an uwe uko juu zaidi. Yafaa sisi imani zetu zimepanda kiwango fulani. Yafaa sisi kuwa tumeshikamana na swala zaidi kwa sababu Allah asema wasta'inu bis-sabri was-salah tafuteni usaidizi ya kutatua matatizo yenu katika uvumilivu na kuwa mkakamavu wa sala na kupitia sala ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mitihani ni kutukaribisha sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala mitihani ni kumzindua mwanadamu na kumfanya yeye aweze kurudi kwa Allah na kukithirisha at الله سبحانه وتعالى اسمع ketika سوره تسة ايه يام 126 اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون جه واوني هاو ونادام يكون الله سبحانه وتعالى انا وتيا كنيا مجاربيو كلا موكا في كل عام مرة أو مرتين مره موجه او مره Naam Allah subhanahu wa ta'ala huleta mitihani mara kadha wa kadha mara mbalimbali lakini mara nyingi mitihani ambayo Allah subhanahu wa ta'ala analeta ni mitihani ambayo iko iko yani ni mtihani ambayo wanadamu wanaweza waka wakapambana nayo wanadamu wanaweza wakaivumilia wanadamu wanaweza waka eh, wakavuka ile mitihani kwa neema ya Allah subhanahu wa ta'ala mitihani ni mingi ambayo Allah analeta lakini ile ambayo inakuwa ni nzito na wana notice inakuwa kama mara moja au mara mbili ndio maana Allah asema awala yarawun annahum yuftanun fi kulli 'amin maratan au maratan je hawaoni wao wanapitia mitihani kila mwaka mara moja au mara mbili thumma la yatubun kisha la ajabu ni kuwa wao hawatubii hawarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala wala hum yadhakkarun wala kuchukua mazingatio kwa yale ambayo imewafika leo mitihani hii tunapitia kwa sababu ya kukithiri machafu ulimwenguni dunia ilikuwa imevurugika dunia imechafuka maovu yamekuwa ndiyo mema na mema na mazuri yanaonekana kuwa ni wa, kuwa ni maovu wema wanaonekana ndio wabaya na wabaya ndio kuaminika na kuonekana kuwa ni wema dunia imejaa dhulma dunia imejaa watu kuikanusha kui, kui au kuikhalifu sunna ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala sasa hili jambo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea inafaa kuwa ni jambo ambalo litamzindua kila Muislamu, litamfanya Muislamu kurudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na yeye kukithirisha tauba na kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala amsamehe na asimjalie yeye awe ni katika wale ambao wanabadilishwa na wengine kwa sababu wao wamefeli katika majukumu yao wal billah. Kwa hivyo ikiwa sisi tumetambua tumemkosea Allah subhanahu wa ta'ala mtihani ishashuka tuko ndani yake na ni kwa sababu ya yale ambayo yamechumwa na mikono yetu kwa hivyo malhal tunafaa kufanya nini tunafaa kumtegemea nani kutuondolea matatizo haya wa kuondoa matatizo haya ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake kama tutakavyoona katika mazungumzo yatakayofuata kesho باذن الله تبارك وتعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته